o'ttiz yettinchi o'gdilmish aliga bosh idishchining qandoq bo'lishi kerakligini aytdi o'gdilmish javob berib dedi ey ali buning'imi bak yaxshi bilim ishiltish kerak bosh idishchi o'z qavm qarindoshlaridan yoki uzun yil yaxshi sinalgan ko'nglini to'xtatgan va to'g'ri yo'l tutganlardan tanlanishi kerak ishonchlik samimiy sodiq ko'zi ko'ngli to'q qiliqi misoli otqon o'qdek to'g'ri bo'lishi kerak shundoq bo'lganda ondin idish tutqichi bo'lib bu ishqi yaraydi va kuchi yetidi idishchi har turli dorilarni saqlaydi u oshqa hazm qildirg'uchi quvvatliguchi yoki ojizlatquchi dorilarni qo'shadi yeydigan ichadigan yalaydigan dorilarni talab qilsang turlik turlik dorilar uningda bo'ladi quruq o'l yemish yoki ichimlik sharbat uning vositasi bilan bo'g'izga kiradi baglarga borch xatar bo'g'izdan keladi bo'g'izning lazzati oshpaz va idishchining qo'lida bo'ladi oshpaz bilan idishchi ishonchlik bo'lmasa bagning xotirjam yab ichishi bakmi qiyin bo'ladi bilimlik dono nima deydi angla golni bek ko'zatgulik tomoqni ehtiyot bilan yegulik yelingni ko'zatsang beshinga foydaliq oshni oz yisa, ig'izga lazzat beradi beshini behuda nobud qilgan kishilarni ko'p ko'rdimki ular yelini ko'zatmay өміріні бейхуды зая қылды. Адамге кеселлік вә беарамлық қалдын келеді. uning dorisi davosimi goldin bo'ladi u idrokliq bo'lishi va ko'p bilim bilishi lozim idrokliq kishidan kishilik keladi idrokliq odam yomonlarga aralashmaydi bilimlikning qilgan ishi to'g'ri va ishonchlik bo'ladi boshsiz o'q tuz bo'lmasa u o'tin bo'ladi qara odam to'g'ri bo'lmasa asir bo'ladi ey qahramon begim san to'g'riliq bilan ish qil meningcha to'g'riliqdan boshqa hech qandoq yaxshi narsa yo'q bosh idishchi naayati puxta odam bo'lishi kerak hamda niyat aqlini va dilini to'g'ri tutishi kerak bosh idishchi borliq ishlarni to'g'riliq bilan ishlasin yaramas pastkash kishilarni o'ziga yaqin yo'latmasin ichimlikni o'z qo'li bilan yasab ko'zatsin tomg'i urib o'zi saqlasin yemak ichmakka qo'shiladigan barliq dorilarni o'z qo'li bilan aralashtirsin va pokiz tutsin quruq ho'l yemish yoki sharbat gulobni va boshqa ichimliklarni o'zi hozirlab o'zi saqlasin sodiqlik bilan ko'yib pishib ichimliklarni ko'zatsin va o'z vazifasini ado qilsin shundoq qilgandilar ondan bag xizmatiga amgik singadi bundoq amgak qul manfaatiga foydali bo'ladi qaysi narsaga kishining amgiki singsa jinining yiltizi shu narsada bo'ladi xushbeil kishi buningga taqlid qilib shu so'zni degan xushbeillo so'zi diqqat qilsang tamoman bilimdir qaysi narsaga kishining amgiki singsa shu narsa so'yimlik aziz jonning yiltizi bo'ladi kishi umrini sarf qilib emgak singdirsa uni so'yishi eg'ri tushsimi yukini ko'tarishi kerak bosh idishchi ana shundoq bo'lsa idishchilik ishini uningga topshirsa bo'ladi bu ishqa ana shundoq siliq xushbeil kishi kerakki uning xizmati ko'rki dilni yorissin Buningdan keyingisi saqila bo'lib, ular saqolsiz, rangi-ro'yi ko'rkam bo'lishi kerak. Saqal burutsiz, yuzi to'lin oydek, bo'yi taldek, qora choch, o'zi suratdek bo'lsin. Ballari inchka, ham yelkisi keng, badani oq, mangzi qizil bo'lsin. Yeşil, kök, serik, hal, yipek ton kiyip, g'izo tomoq ko'tirib yursa yorishidi idichilar pokiz sakalsız bo'lishi ichimlikka qil tuk xas tushib ketishdan saqlanishi lozim jamda tük bo'lsa ichimlik bulg'inadi g'izo soğuk qil tushsa lazzati ketadi shuning uchun ta'lim berguchi patnus ko'tirguchilar sakalsız bo'lishi kerak degan bo'lishi mümkün. İdişçi pokiz ve yuzi ko'rkam bo'lsa uning qo'lidan ichimlik ichsa u sing'idi qo'zam chiroyliq xulqi o'z kishi qandoqli nimani tutsa yorishidi jon lazzatlanadi ko'z o'z o'lishini oladi bu betni aytquchi nima deydi ey hammani bilguchi buni sen angla o'sni chiroyi ko'rkam qiliqlari uz bo'lishi kerakki u nimani tutsa uningdan hamma lazzat tomadi qo'sqi och kishiga uning yuzini ko'rish o'ziqdir ussab tashna bo'lganlar uningga qarasa tashnaliqqa qanudi qara bosh idishchi ana shundoq bo'lishi kerak jam tutqichilarmi shundoq bo'lishi kerak ondin bagla uningga chin tutib ishansa va to'g'ri chin odam hisoblab o'ziga yaqin tutsa bo'ladi ey alik bu bir qancha ishqa xil kishilarni tanla ular sodiq ko'zi to'q va hayoni biladigan bo'lsin bularning biri elchi biri putukchi yana biri idishchi biri bo'lsa oshpaz bularning har birini yaxshi tanla agar nomuvofiq ishqa duch kelsang keyin o'kinma elçi, pütükçi, agar yaramaz ham odam bosa, bunun zini elgi yetudu ey zirek. idişçi, ya ki yoki yaramaz ham bosa, onun zini terekliknin ulu boğan can gıtı tegadi ey ali bu bir kancı kişini tallaşkı tırışkın. xillab tallıgandın keyin işini ulağı tutkuz.'' o'grilmish yana etti. ey davlatlik ali baglaning nomi uning ishiga o'xshash ulug'dir ulug' baş ko'p bosh og'riqi bo'ladi bosh og'riqi hal qilinmasa baglik qo'ldan ketadi kengashda bakka unch to'kib beradigan kengashchi dono nima deydi angla ey bey, rahat izdima mushaqqat chakkin rohat bilan mushaqqat billa turadi bag mushaqqat chekib albash qursa xalq tinch omon beyiydi xalq beyisa bag tilikiga yetadi ey rohatli kishi bakmi ortiq Rahat ki yarışa, yarasha oxiri mı keladi ey mert botur oshpaz ve idişçi sana kançilik, ishonchlik bo'lsa bo'lsin o'zingga o'zing uladinmi sodiqroqsan uningdan boshqacha bo'lmaydi so'zingni qisqart oqil nima deb xitob qiladi angla buni sen unutma yozg'in ham o'qu so'yimlik jon uchun o'zimdan boshqa ang ishonchlik birasini topolmadim Ғайрат qil көзеткін uni ching tut agar u ketib qolsa izdima ey davlatlik aley so'rag'anlarni aytdim qandoq bo'lishi kerakligini ilojisini va davosini so'zladim ana shundoq kishilar bilan baglar yuksiladi dushmanning bo'ynini yanchib nom shuhratini oshiradi bularning ta'rifini man sanga aniq so'zladim uningdinmi o'lgiligrak yana bir so'zim bor alik anglayman desa unimi so'zlay undoq bo'lmasa bu so'zni o'zimda yoshirib qolay alikning o'gdilmishki suoli alik javob berib dedi ey dona aytmoqchi bo'lgan so'zing nima edi manga aytqin barcha so'zni sandan anglash kerak chunki bilimga dengizsan idroqqa daryo o'gdilmish javob berib dedi ey alik alikdin alga turlik bilim keladi xizmatkorning yo'lini va qulning begiga qanday xizmat qilishi kerakligini aligiga so'zlab berdim baglamu xizmatchi qullarini bilishi uzun yil xizmat qilganlarga ehson qilishi lozim baglarning qullarda qanchalik haqqi bo'lsa qulning baglarda haqqi yo'qmi xizmat turib bagning haqqini o'tsa baglamu xizmatiga yarasha qulning haqqini berishi kerak xizmatchi dunyo uchun xizmat qiladi ekan agar dunyoga erishmasa majburiy amgak qilgan bo'ladi alikning o'gdilmishki suoli alik aytdi so'zingni kaltur manga ochiq aytdi xizmatchining haqqi nimalardan iborat buni tushandir